Tawa kaj capítulo. Jesús ta diablo tentas hanmanta. me Jesús ta espíritu UN MAN diablo paita tentanampa. CHAY karja tawachunka PUNCHAO tawachunka tuta manamikusja. Chaymantañam yarjarurja. me Jesús ta TENTANAMPA diablo AZUIKUS PANGNERJA Dios queja, mikuna mi machi kamachi Tantayarunampa, nispa. Hinaptinmi Jesús Nirja, Biblia nin, runaqa kausanga, mana Dios Dios Dios llapa rimasqankunawanmi nispa. Hinaptinmi diablo posarorja Jerusalén chuya llaqtaman, templupa hawampisayay cachispan nerja. Dios pachurin kaspaikeha, kaimantaya pawaikoy. Biblia nin, hamraikom Dios kamachinha angel nin kunata. Paikunam hapisunki, rumiman chakikita mana ikipa. Jesus ñatagmi nerja, Biblia peja nichkantagmi, aman prueba manja churankicho Señor Dios nikitaja, nispa. Y mi diablo posarorja alto alto orjopa pontanman, inaspam hawacherja kay pachapi llapayan nación conata. Hawacherja tajmi chay nación conapa sumaj kainintapa, Inaspam nerja, tukuy kay kunatam juzjaiki, kuspa adorawaptikeja, nispa. me Jesús nerja. Pasaway kai manta satanás, Biblia nim. Señor Dios liaikitam adoranki, paellatatagmi servenkipas, nispa. Chaimi Jesusta, diablo sajerurja, kuna hamoruspanmi paita anaparja. Galilea laupi Jesús huillacui manta. Juan picas janta Jesús pasa pasacorja Galilea Laoman. Nazaret llaqtamanta lluqsiruspanñataqmi huchapa patan Capernaum llaqtapi yacharqa. Chay llaqtaqa kachkan Sabolon hinaspa Neftali lawpim. Pasakurqaqa Diosmanta willakuq Isaíaspa qillqasqan cumplikunanpaqmi. Paymi minerja. Jordan mayupa waklawninpi, lamar huchapa hichpanñanpi, neftale pa alpampim, Dios manarej sehrunakunapa Galilea allpampim kaina sucedikunja. Tutayaypi kawsaqkunam hatun achkiyta rikururja. Llumpay tutayaypi y kamorja. Chaymantam Jesús jallarerja uyakuita. Wanakuychik huchaykichikmanta. Dios pamunaychakunanmi hichparamunya. Nispa. KUNATA Jesús manta. Galilea huchapa patanta richkaspam, Jesús rikurorja Pedroan sutichasja Simonta, waugen tawan. Paikunam Chaluero kasqankurayku, challwachkarqaku atarayawan. Paikunatam Jesús Nerja, hatiwaichik, Chaluachka hina runakunataña, huñunaykichikpaqmi atiyta kichik. nispa. chaynata chaynatani kuptillanmi atarayankuta sa Jeruspa sajeruspa Jesuswan pasarjako. Waklawnihpiñatagmi Jesús rikururja, sibidiopa churin Jacobota, hinaspa Juanta. Chay iskay wawjikunam, taitan sibidiopiwan, botipi mallankuta allichachkarjako, chaymi Jesús paikunata jayarja. Hinaptinmi chaylla botitawan taitankuta Jesus Jesustaña jatikurjako. Achkallaña runakunata Jesús yachachisqan manta. Jesús mi purerja lliu Galilea lau llaktakunapi. Unyunakunanku wasikunapi Dios pa munaychakusqan manta allin noticiata willakustin. Inaspa, tukuirikchak unhoiniyuk kunata sanuyachistin. Jesús manta seria laupi llapallankajkuna yacharuspankum, apamorjako tukuirikchak unhoiwan nanayuankajkunata. demoniopa ñakarichisqankunata wañuy mañayuqkunata hinaspa Pai konatam jesús sanuyachirqa achkallaña runakunam jaterja galilea laumanta Dicápoles laumanta jerusalén yachtamanta, judea laumanta chainata jordan mayupa mantapas.